50 languages. Vouloir quelque chose. Vouloir quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez jouer au football Est-ce que vous voulez jouer au football Est-ce que vous voulez rendre visite à des amis est-ce que vous voulez rendre visite à des amis Vouloir. Vouloir. Je ne veux pas arriver en retard. Je ne veux pas arriver en retard. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Je veux aller à la maison. Je veux aller à la maison. Je veux rester à la maison. Je veux rester à la maison. Je veux être seul. Je veux être seul. Veux-tu rester ici Veux-tu rester ici Veux-tu manger ici Veux-tu manger ici Veux-tu dormir ici Veux-tu dormir ici Voulez-vous partir demain Voulez-vous partir demain Voulez-vous rester jusqu'à demain Voulez-vous rester jusqu'à demain Voulez-vous régler la note seulement demain Voulez-vous régler la note seulement demain Voulez-vous aller à la discothèque Voulez-vous aller à la discothèque Voulez-vous aller au cinéma Voulez-vous aller au cinéma Voulez-vous aller au café Voulez-vous aller au café